Крадусь вночі до твого саду, та хвіртка знову на засув. Я над собою втратив владу, а над тобою не здобув.